بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان یاسین یا سین والقرآن الحکیم سوگند به قرآن حکیم انک لمن المرسلین تو واقعا از رسولان هستی على صراط مستقيم برطريق مستقيم تنزيل العزيز الرحيم القرآن كسوي خضابا بعزيز سوی خداوند عزیز نازل شده لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون تا قومی را انذار کنی که پدران آنها انصار نشدند پس آنها قاتلند. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون بیگمان فرمان الهی درباره اکثر آنها تحقق یافته به همین جهت ایمان نمیآورند إنا جعلنا في اعناقهم أغلالا هي إلى الأذقان فهم ما در گردنهای آنها تکهایی قرار دادیم که تا زنخهایشان ادامه دارد و سرهای آنها را به بالا نگه داشتند وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون و در پیش روی آنها سد قرار دادیم و در پشت سرشان سد در چشمان آنها را پوشانده ایم لذا چیزی را بینند وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون برای آنها یکتان است که انذارشان کنی یا نکنی ایمان نمیآورند إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر کریم تو تنها کسی را انذار میکنی که از این یاد آوری الهی پیروی کند و از خداوند رحمان در پنهان بترسد چون کسی را به آمرزش و پاداش پرارزش بشارت ده اینا نحن نحيي و ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبین ما مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از پیش فرستاده اند و تمام آثار آنها را می نویسیم و همه چیز را در کتاب احسان کرده ایم واضرب لهم مثلا اصحاب القویت اذ جاء المرسلون برای آنها اصحاب خدیه را مثال بسند هنگامی که فرستادگان خدا به سوی آنها آمدند إذ أرسلنا إليهم اثنين ما فعززنا بثالث فقالوا إنا الیكم مرسلون هنگامی که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم اما آنها رسولان ما را تکذیب کردند پس برای تقویت آن دو شخص سومی فرستادیم آنها همگی گفتند ما فرستادگان خدا به سوی شما هستیم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا إن أنتم تكذبون اما آنها در جواب گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید و خداوند رحمان چیزی نازل نکرده شما فقط دروغ میگویید قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون آنها گفتند پروردگار ما آگاه که ما قطعا فرستادگان او به سوی شما هستیم و ما علمنا الا البلاغ المبین و بر عهده ما چیزی جز ابلاغ آشکار نیست قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم آنها گفتند ما شما را به سال بد گرفتهایم و اگر از این سخنان دست بر ندارید شما را سنگها خواهیم کرد و مجازات دردناکی از ما به شما خواهد رسید قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون گفتند شومی شما از خودتان است اگر درست بیاندیشید بلکه شما گروه اسرارکارید وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين مرد از نقطه دور دست شهر با شتاب فرا رسید گفت ای قوم من از فرستادگان خدا پیروی کنید اتبعوا من لا وهم مهتدون از کسانی پیروی کنید که از شما اجری نمیخواهند و خود هدایت یافتهاند و ما لا الذي ترجعون من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده و همگی به سوی او بازگشت میکنی اتخذ من دونه آلهة الرحمن بضد لا عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد دیانی به من برساند شفاعت آنها کمترین فایده برای من ندارد و مرا نجات نخواهند داد اگر چنین کنم من در گمراهی آشکاری خواهم بود آمنت بربکم فاسمعون من به پروردگارتان ایمان آوردم به سخنان من گوش فرا دهید قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون سرانجام او را شهید کردند و او گفته شد وارد بهش شو گفت ای کاش قوم من میدانستند بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی داشتگان قرار داده و وما انزلنا على قومه من بعده من مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ما بعد از او بر قوم او هیچ لشکری از آسمان نفرستادیم و هرگز سنت ما بر این نبود إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون فقط یک صیحه آسمانی بود ناگهان همکی خاموش شدند یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنها نیامد مگر اینکه او را استهزا میکردند ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون آیا ندیدند چقدر از اقوام پیش از آنها به خاطر گناهانشان هلاک کردیم آنها هرگز به سوی ایشان باز نمیکردند این كل لما جميع لدینا محضرون و همه آنها روز قیامت نزد ما حاضر می شوند آیت لهم الأرض الميتة و وأخرجنا منها حبا فمنه یأکلون زمین مرده برای آنها آیتی ما آن را زنده کردیم و دانههایی از آن خارج ساختیم و آنها از آن میخورند وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون و در آن باغهای از نخلها و انگورها قرار دادیم و چشمهای از آن بیرون فرستادیم ليأكلوا من ثمره و ما عملته أيديهم افلا یشکرون تا از میوه آن بخورند در حالی که دست آنها هیچ دخالتی در ساختن آن نداشته است آیا شکر خدا را به جا آورند؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاکیز ذاتی را که تمام زوجها را آفرید از آنچه زمین میرویاند و از خود آنها و از آنچه نمیدانند آیت لهم منه النهار شب برای آنها نیز نشانه از عظمت خدا ما روز را از آن برمیگیریم ناگهان تاریکی آنها را فرا میگیرد والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم و خورشید نیز برای آنها آیتی است که پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است این تقدیر خداوند قادر و داناست والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون القديم و برای ماه منزلگاه های قرار دادیم سرانجام به صورت شاخه کهنه خرما در میآید لشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نه برای خورشید سزاوار است که به ماه رسد و شب بر روز پیشی میگیرد و هر کدام از آنها در مسیر خود شناورند آیت لهم اننا حملنا ذریتهم في الفلك المشتون این نیز برای آنها نشانه است از عظمت پروردگار که ما فرزندانشان را در کشتی هایی که مملو از وسایل و بارها هم کردیم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون و برای آنها مرکبهای دیگری همانند آن آفریدیم وإن نشأ نغرقهم فلا طریق لهم ولا هم ينقذون و اگر بخواهیم آنها را غرق میکنیم به طوری که نه فریاد رسی داشته باشند و نه کسی آنها را از دریا بگیرد إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين مگر باز هم رحمت ما شامل حال آنها شود و تا زمان معینی از این زندگی بهره گیرند وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه پیش رو و پشت سر شماست بترسید تا مشمول رحمت الهی شوید وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین و هیچ آیه از آیات پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا به شما روزی کرده انفاق کنید کافران و مؤمنان میگویند آیا ما کسی را اطعام کنیم که اگر خدا میخواست او را اطعام میکرد شما فقط در گمراهی آشکارید یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت کی خواهد بود ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون جز این انتظار نمیکشند که صیحه عظیم آسمانی آنها را فرو گیرد در حالی که مشغول جدال در امور دنیا هستند فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون نمیتوانند توانند وصیت کنند یا به سوی خانواده خود مراجعت نمایند ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث الى ربهم ينسلون بار دیگر در سور دمیده می شود ناگهان آنها از قبرها شتابان به سوی دادگاه پروردگارشان می روند قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون میگویند ای وای بر ما چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت آری این همان است که خداوند رحمان وعده داده و فرستادگان او راست گفتند این كانت لا صیحتا واحدتا فاذا هم جمیع لدینا محضرون صیحه واحد بیش نیست ناگهان همگی نست ما حاضر می شوند فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون امروز به هیچ کس ستم نمی شود و جز آن چرا عمل می کردید جزا داده نمی شوید إن أصحاب الجنة اليوم في شول فاكهون بهشتیان امروز به نعمتهای خدا مشغول و مسرورند هم و ازواجهم فی ظلال على الأرائك متكئون آنها و همسرانشان در سایه های قصرها و درختان بهشتی بر تختها تکیه کردهاند لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون برای آنها در بهشت میوه بسیار لذت بخشی و هرچه بخواهند در اختیار آنها خواهد بود سلام قولا من رب رحیم برای آنها سلام و درود الهی این سخنی از ناحیه پروردگار مهربان وامتاز اليوم ایها المجرمون جدا شوید امروز ای گناهکاران الم اعهد إليكم یا بنی آدم الا تعبدوا الشيطان انه لكم مبین آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را پرستش نکنید که او برای شما دشمن آشکاری و اعبدونی هذا صراط مستقیم و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون او افراد زیادی از شما را گمراه کرد آیا اندیشه نکردید فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون این همان دوزخی که به شما وعده داده میشد امروز وارد آن شوید و به آتش آن بسوزید به خاطر کفری که داشتید اليوم نختم على افواههم وتكلمنا امروز بر دهان آنها می مینهیم و دستهایشان با ما سخن گویند و پاهایشان کارهایی را که انجام میدادند شهادت میدهند ولو نشاء على اعینهم الصراط فأنا یبصرون و اگر بخواهیم چشمان آنها را محو میکنیم سپس برای عبور از راه میخواهند بر یکدیگر پیشی بگیرند اما چگونه میتوانند ببینند ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضیا ولا و اگر بخواهیم آنها را در جای خود مسخ میکنیم تا نتوانند راه خود را ادامه دهند یا به عقب برگردند ومن نعمره ننكسه فی الخلق افلا یعقلون هر کس را که طول عمر دهیم در آفرینش واشگونه کنیم آیا اندیشه و وما علمناه الشعر وما ینبغی له إن هو الا ذکرون قرآن مبین ما هرگز شعر به او نیاموختیم و شایسته او نیست این تنها ذکر و قرآن مبین است لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين تا افرادی را که زنده اند کند و بر کافران اتمام حجت شود و فرمان عذاب بر آنها مسلم کردند اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون آیا آنها ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنها آفریدیم که آنان مالک آن هستند وذللناها لهم فمنها و ومنها يأكلون آنها را رام ایشان ساختیم هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تخجه می کنند ولهم فیها منافع ومشارب افلا يشكرون و برای آنان منافع دیگری در حیوانات است و نوشیدنی های گوارای آیا با این حال چاست گذاری نمی کنند من دون الله آنها غیر از خدا معبودانی برای خیش برگزیدند و این امید کیاری شوند لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولی آنان قادر به یاری ایشان نیستند و این لشکر آنها خواهند بود که در آتش دوزخ حضور مییابند فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون بنابراین سخنان آنها تو را غمگین نسازد ما آنچه را پنهان میدارند یا آشکار میکنند میدانیم اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین آیا انسان ندید که ما او را از نطفه بیارزش آفریدیم و او به مخاسمه آشکار برخواست وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمیم و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت چه کسی این استخوانها را زنده می کند در حالی که پوسیده است قل یحییها الذی انشأها وهو بكل خلق عليم بگو همان کسی آن را زنده می کند که نخفتین بار آن را آفرید و او به هر مخلوق آگاه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقد همان ذاتی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید و شما به وسیله آن آتش میفروزید اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم آیا ذاتی که آسمان ها و زمین را آفرید قدرت ندارد هم مانند آنها را بیافریند آری میتواند و او آفریدگار دانا انما اذا اراد شيئا ان له بیگمان فرمان او تنها این است که هرگاه چیزی را اراده کند و او میگوید موجود باش آن نیز فاصله موجود می شود فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون پس پاک است خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست او و همگی به سوی او باز میگردید